chukua akida yako kutoka kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna iliyothibiti risala iliyoandikwa na Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala na leo tupo katika swali la sita na mlango ambao Sheikh ameuita anwa'u tauhidi wa fawaiduhu sampuli za tauhid na faida zake mbalimbali mbali. na swali la sita lasema limadha arsala Allahu ar-rusul limadha arsala Allahu ar-rusul kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma mitume arsalahum arsalahum lid ila ibadatihi Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma mitume waweze kufikisha da'wa yake ujumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake wanafi shirki anhu na kuwatahadharisha kutokamana na shirki Mambo haya muhima, mawili ni muhimu sana Muislamu kuyaelewa. Mambo haya muhimu pasina na Muislamu kuyaelewa na kuyatimiza hawezi akafaulu katika maisha yake. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuwa mkarimu mno kuwatuma mitume wake kuja kutufikishia ujumbe wake. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala alituumba na akatuongoza akatujalia sisi akili na fitra umbile ambalo kwamba laweza kutuongoza kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja Allah sema Rabbuna qala Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada Hakika Nabi Musa alayhi salam akimjibu Firaun amwambia Mola wetu ni yule ambaye aliumba kila kitu kwa umbile lake nzuri kabisa iliyotumia iliyotimia kisha akauongoza akaupatia hidayah vile vile Allah subhanahu wa ta'ala asema alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara walladhi qaddara fahada Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyeumba akakadiria mambo yote kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawaongoza viumbe vyake kwa hivyo kila kiumbe kimepatiwa uongofu kwa kiwango fulani cha kuijalia kumtambua na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kupitia hidayah hii amma hidayah hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia viumbe vyote wakiwemo wanadamu na majini viumbe vingine viliweza kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kupitia tu hidayah hii ama na vikawa vinamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi bingu saba ardhi saba na vilivyomo vinamsabihi na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala lakini Allah kwa ukarimu wake na fadla yake akatutumia bado mitume wake pamoja na kuwa tayari ametuongoza tayari ametupatia akili na mawazo na fitra ya kutuwezesha sisi kumtambua yeye lakini akatutumia mitume wake waje watufikishie na kutuongoza wakaletewa wanadamu na majini wakaletewa hidaya pili <clears throat> ambayo ni hidayatul irshadi wal bayan wakaja kuongozwa katika njia iliyonyooka ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala asema wa amma thamudu fahadainahum hakika kaumu Thamud tuliwaongoza tuliwaongoza uongofu gani waliopewa ni kutumiwa mitume na mtume mitume e, Salih wa ila Thamuda akhahum Saliha walitumiwa mtume Salih kuja kuwafikishia ujumbe wa Allah kuwaongoza na kuonyesha njia na kweli njia hiyo walionyeshwa na baada ya wao kuonyeshwa njia wakakana na wakakataa kuufata njia walioonyeshwa ndio maana Allah anasema inna hadainahu sabil. Hakika mwanadamu tumemuongoza njia kwa kumpatia hidaya amma na kumpatia hidayatul bayani wal irshad ya kuja kufikishiwa ujumbe na Allah na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ikawa kuna wale waliomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumwamini Allah na tunamwomba Allah tujalie miongoni mwao na kuna wale ambao walikanusha na kukataa kufuata njia walioonyeshwa na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na hawa ambao walioamini hawa ndio waliojaliwa walio hidayatu tawfiq hidaya ya kuweza kufuata njia kwa sababu kuna wengi huona njia wakaitambua njia lakini pamoja na hiyo wakakanusha na wakashindwa kufuata mimi na wewe dada yangu ndugu yangu alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia hidayatu tawfiq ametujalia kufuata njia ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ni lazima tujibidishe tukawa wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tukajibidisha tukajua tauhid ni nini tukatekeleza katika maisha yetu na tukajibidisha kujua shirk ni nini na vigawanyiko vyake na tukajiweka mbali nayo ikiwa tutafanya hivyo Allah anasema ma yaf'alu Allah bi'adhabikum in shakartum wa amantum basi kutakuwa kuna haja gani ya Allah subhanahu wa ta'ala kuadhibu ikiwa nyenye mtakuwa mmeukubali njia ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala mukawa ni wenye kumshukuru Allah na mukawa ni wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mitume wa Allah walikuja kufikisha ujumbe wake na kuonyesha watu njia yake Allah subhanahu wa ta'ala na wale watakaojaliwa ambao watakuwa wamepata hidaya ama hidaya ya kila kiumbe wakapata hidaya ya kufikishiwa ujumbe wa mitume wa Allah wakapata hidaya ya kujaliwa tawfik na Allah subhanahu wa ta'ala basi yaumul qiyama watapata hidaya ya nne nayo itakuwa ni kuongozwa na kupelekwa katika njia ya au katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala na tunamwomba Allah tujalie miongoni mwao asema Allah subhanahu wa ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at hakika huu ndio ulikuwa ujumbe wa Allah kwa viumbe vyake tumetuma katika kila umma every nation mitume aliyekuja kwa kufikisha ujumbe muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na mjuweke mbali na taghut na taghut ni chochote ambacho kwamba kinaabudiwa kinyume na Allah au na shaitani anayowaita watu kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume aliweka wazi akasema wal anbiya ikhwatun wa dinuhum wahid mitume wote ni mandugu na dini yao ilikuwa ni moja kwa hivyo hakuna dini hakuna njia itakayomwokoa mwanadamu na moto wa jahannam isipokuwa njia ya mitume na njia ya mitume ni hii ya kumwabudu Mungu mmoja na kujiweka mbali na shirk na aina zake tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfik atujalie miongoni mwa wale watakaoelewa tauhid na kuitekeleza katika maisha yao na kuelewa shirk na aina zake na kujiweka mbali nayo na pia ujumbe huu wa mitume lazima tufikishie wengine wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum عليكم ورحمة الله